sannan ya sako daga kan dokinsa su ku su gimbiya sima ba sako daga kan dokansu ba sai suka tsaya suna kallon abin da wazirin kaddar zai yayin da kaddar ya zo dab da kofar shiga kogon ruhim sai ya tsaya ya ce ya sarkin bokan duniya ya kai fitila mai haskaka duhun dare ya magani mai warkar da kowace cuta kai sani cewa yau ga sarauniyar ka gimbiya sima ta tako da kafarta ta zo gare ka da wata babbar bukata yi hakuri ya shugaban matsafa mun katse maka aiki ba dan son zuciya ba sai dan bin umarnin sarauniya ga tana a tsaye tana sauraron ka kaddar na gama fadin haka sai suka ji wata murya ta ce lalle marhaban da sarauniya lalle mu masu bauta ne ga ahalin gidanku tun fil azan bukatar ku ta mu ce ga mu nan zuwa gare ku don mu share muku hawaye ko da muryar ta zo na azancanta sai gaba ɗayan kogon na ruhim ya tsage daga tsakiya ya bude kansa kamar an bude tsakiyar littafi take wani dogon mutum ya bayyana yana sanye da warkin fata hannunsa na hagu akwai wata siririyar sanda tsafi a hannunsa na dama kuwa isgaci babu takalmi a kafarsa Dama matsansa kuwa a cike suke da gurayen tsafi kansa fari fat ne ko ina farfara ce ta lullube babu silin bakin gashi guda akalla shekarunsa sun haura 90 jikinsa a murɗe yake wato yana da kira ƙarfi kai da ganin sa cewa da can an yi jaranta mutumin ya tako a hankali har ya iso gaban gimbiya sima sannan ya sujada gare ta yace gaishe ki sarauna duniya ke ce tauraruwar taurari ni ne bawa ki bo Castle way muna sanar da bukatar ki sakko ki biyo mu cikin kogo lalle akwai bayani mai tsauri da ke bukatar sauraro cikin nutsuwa ba tare da wata fargaba ba gimbiya sima ta sako daga kan dokin ta biyo boka na a baya kaddar daga ladima ma suka bi bayan su sai boka baini ya juyo ya dubi galadima ya ce koma da baya ba ma ka. cikin alamun kunya galadima ya koma da baya yayin da boka baini da sima suka shiga ciki sai kogon ya koma ya rufe kamar an rufe littafi kai ka ce tumfil azal dutsen bai taba buɗewa ba kuma babu wata halitta da ta taba shigarsa sa'ad da suka isa tsakiyar kogon Rahim sai Gimbiya Sima da Kaddaru suka ga kamar sun shigo wata sabuwar duniya domin hatta irin iskar da suke shaka a wajen mai dan karin dadi ce yanayin wajen kuwa madaidaici ne ma'ana babu zafi kuma babu sanyi komai da ke wajen daban yake da irin abubuwan da ido ya saba gani ko ina ka duba abubuwan al'ajibi ne burjik azzube halittu kuwa ga sunan iri-iri a wajen ne suka ga mace mai nono hudu sannan suka ga jaki mai kawuna uku a can gefe guda kuma sai suka ga wani kyakkyawan saurayi wanda rabin jikinsa na doki ne daga cibiyarsa zuwa sama yake bil adama amma gangan jikinsa da kafafuwansa duk na doki ne an daure shi a jikin turki sai harbin iska yake a can gefe guda kuwa waɗansu kyawawan ƴan mata ne guda hudu rabin tsagin jikinsa na bil adama ne rabi kuma na dodanni haka kuma a can bisa wani dutse sai suka ga wani jibgegen hankaka mai kan bil adama har yana da dogon gemu mai shafar kasa, kuma yana rera wata waka cikin murya mai zakin gaske da dadin sauraro kamar haka duniya da yawa take haka ma abin cikin ta yake komai san sammakonka wani a tafi kwana na gwanin wani ganawa sulmai ina kai ne gwarzo dodon gwarzaye ya masanin sirrin boye kai ga mai duniya ya iso kai kasan dukkanin tsatsan da ke cikin ta kai kasan abin da aka haifa yo kuma kai ne kasan wanda za a haifa gobe ina mai neman labari da zo ga littafin da shafukan sa ba su kirguwa surbai da kai ne haske mai kewaye duniya kaf a dakika guda ya masanin adadin halittun duniya ah, kai ne farin wata mai sanye koramai kai ne rana mai ya da ha ha ha haka dai wannan tsuntsu mai kan bil adama ya ci gaba da yobo kasul bai ni kirari a cikin wake bai gushe ba yana yi har ya kai su gimbiya sima bisa katuwar karagarsa ta mulki suka zauna gaba daya zaman suke da wuya kayan marmari suka bayyana gaban su bisa wani farantin zinare sannan kuma sai ga tulunan ababan sha iri-iri tare da kofuna na zinare duk abin da mutum ke so da ya kai hannu sai abin ya taso da kansa ya dira a hannunsa haka dai gimbiya sima da wazir kandara suka ci suka sha suka yi hani'a bayan sun nutsu boka su bane ya dube su ya ce ya ku waɗannan manyan baki ku sani cewa yau kwana 20 kenan da fara halwata ta tsafi wanda ba ni da nufin tsayawa sai na cika kwanaki 40 inda kun hakura da zuwa gare ni sai bayan na kammala halwar da kuna zuwa zan ba ku abin da kuka fito nema to amma yanzu kun tarwatsa komai ba zan iya mallakar abin da nake so na mallaka ba sai na sake shiga wata sabuwar halwar ta shekara hudu maimakon kwana 40 da ya kamata nayi ada in kuka sake zuwa min kafin cikar shekara hudu komai ya dagule sai na sake shiga ta shekara 100 na sani cewa kun zo gare ni ne ba dan komai ba sai dan kusan inda za ku riski kundin tsatsu ba domin gimbiya ta karanta shi da sadda abokin rayuwar da ya dace da ita ko ba haka bane kaddari ya rusuna ya ce haka yake ya shugaban bokan duniya hakika kun zo da babban al'amari amma shine mafi sauki idan har za ku kiyaye da abin da zan shaida muku a halin yanzu shi wannan littafi wato kundin tsatsuba yana hannun waɗansu hatsabiban yara guda biyu a cin birnin sun ana su ɗaya Jafaru daya kuma Elisa sun kasance mace da namiji kundin tsatsuba ba zai karanta ba domin babu mai iya buɗe shi sai da wata kuba da ake kira miftahul zarbi ita ko wannan kuba an raba ta gida uku kaso guda an kai shi bangon ƙarshen duniya da ke gabas ɗaya kasan an kai shi bangon kudu ɗayan kuma an kai shi bangon arewa daga ko ina cikin duniya zuwa waɗannan wurare tafiya ce ta shekara hamsin hamsin da sadaukin aljani mai tashin balaga amma ku yi sani cewa akwai wani aljani guda ɗaya wanda zai iya yin wannan tafiya a cikin kwanaki 50 50 ana kiransa markawar sabus inda aka yi rashin dace shi wannan aljani yanzu haka yana can a tsare cikin kurkukun sarki Lu'manu na birnin Tehran ke karkashin kasa ku yi sani cewa an sa markawar sabus a cikin bakin akwati an kulle da katan kwaɗo, wanda ba shi buduwa sai dai a sare shi da wata takobi ta musamman ita ko wannan takobi ana kiranta sarjis mallakin wani kasar gumin aljani ne da ake kira mugulus a cikin jejin kalkin jejin da babu wata halitta da ta isa ta shige shi ta fita a raye ba tare da takiya waɗansu tsoraran dokoki ba masu wuyar sha'ani sa'ad da boka sulbaini ya zo na zancensa, sai zuciyar gimbiya sima da takarda da ta suka fitar da rai da samun biyan bukata yayin da boka sulbaini ya fuskanci hakan sai ya dube sai kyalkyale da dariya ya ce haba ƴaƴan zamani kar ku bani kunya mana ku ji an ce yaro ba ta hankalin dare kai suna ba ai mai tsoro ba shi zama gwani inda ni matsoraci ne da ban san abin da na sani ba yau lalle ku karfafa zukatanku ni ku na taimake ku ku kai ga samun nasara yayin da suka ji haka sai gimbiya, sima ta ce ya kai sarkin bokaye hakika wannan kalami naka ya kara min kwarin gwiwa dan haka na rantse da darajar karbe gidanmu daga yau na sallama rayuwata don samun biyan bukatata faɗa mana abin yi mu ko mu kasance masu biyayya sau da gaba Bokasul bai ne tsire da dariya karo na biyu yace haka nake so na ga mace mai zuciyar maza na umarce ku da ku yi dubi zuwa ga wancan allon tsafa Sulbai ne ya nuna wani farin kyalle da sandarsa ta tsafi sai ga Jafar da ya lisa bisa aljini gulzum sun dira kofar gidan Boka Jishan durarsa ke da wuya masu tsaron kofa suka ba su hanya Yalisa ta kama hannun Jafaru suka shige cikin gidan suka bar aljini gulzum zaune yana jiran su bayan yar doguwar tafiya ta kimanin dakika 500 sai ga su sun iso cikin wata katuwar fada mai tarin kayan alatu na alfarma a can saman wani gini mai tudu aka ajiye wata karagar mulki wadda aka kera da yakutu bisa kan karagar bokajin shan ne sanye da bakakken kaya bakin rawani da bakin takalmi fade wanda akai shi da fatar damusa a ɗan yatsunsa na hannun hagu da dama akwai zabbuna guda shida shida wato adadin su 12 kenan bisa wata farashin fada dake gaban sa wani murgujejen zaki ne rayayye sai gurnani yake kamar ya ci babu ko da Jafar ya ga wannan zaki sai jikinsa ya hau bari ya rukunkume ya lisa saboda tsananin tsorata elisa ta daka masa tsawa ta ce amma ka ba ni kuɗi yanzu duk irin rashin tsoron nan naka da na sani a ce zaki baka tsoro to ka saki jikinka ko kuma ya turmushe kai ciki da fadin haka sai Jafar ya nutsu ya daina rawar dari amma sai daina kallon idanun zaki don baye masa kama da komai sai garwashi wuta tun sa da Elisa da Jafar suka shigo wannan fada Bokaji shan ya bi su da kallo kawai yana mai yin murmushi kai tsaye Lisa ta je ta zauna dab da shi ta ce ya kai abbana ni ce kadai ya a gare ka a duk fadin duniyar nan haka kuma na san kana matukar so na so ba na wasa ba tun tasowa ta duk abin da na bukata daga gare ka kana yi mu komai wahala al'amarin nan ka sani yau na zo gare ka da wata babbar bukata wacce ban taba zuwa maka da irin ta ba ina fatan zaka taimake ni ka biya mun ita yayin da bokajin shan yaji wannan batu na yarsa Elisa sai kyalkyale da dariya yayi ta yin dariyar har sai da kwalla ta cika masa idon ya fado kasa daga kan karagarsa al'amarin da ya mutukar wa Yalisa da Jafar mamaki kenan suka yi kasake suna kallon sa kawai daga can sai Yalisa ta sake matsawa kusa da shi ta haɗe rai ta ce ina dalilin wannan dariya taka bokajin shin ya murtike fuska sannan ya ce yake yata ki sani cewa ba komai bane yasa na dariya sai ganin yadda kuke son ku yi aikin manya a matsayin ku na yara ni a tawa shawara ku bani kundin tsatsuba ku bar komai a hannuna ni zan aika a je a kawo min kubar mutahu zarbil a cikin kwanaki kada a gaban idanun ku zan buɗe wannan littafi na karanta shi tare da ku sa da boka jinshan ya zo na azancan sa sai Elisa ta bushe da dariya ta ce haba Abba na san kai ka haife ni amma ka sani cewa ba fa za ka iya mun wayo ba a yanzu domin kaina ya waye fiye da yadda baka zato mu yanzu abin da muke so da kai kawai shine ka sanar da mu dokokin da zamu kiyaye yayin da muka shiga jejin kalkin dan dauko takobin magulus in kai mana wannan ka gama biya mana bukata sauran wahalar sai ka bar mu da ita sa'ad da boka jin shin yaji haka sai shiru yana tunani a zuciyarsa yace a gaskiya abun kunya ne a gare ni na kwace kundin tsatsuba daga hannun yaran da dai ban san yadda aka yi suka samu shi ba kuma idan ne haka kima ta za ta rabu a idanun yata shikenan na da zan sanar da ku dokokin da za ku bi yayin da kuka shiga jejin kakin amma bisa sharadi guda sharadin shine zan haɗa ku da wani bawa na ya tafi tare da ku ba wani bane wannan bawa sai aljani nargas ku yi sani cewa shi nargas sadauki ne na gaske zai zama kariya gare ku daga sharrin mugayen aljanu kuma ya kasance mai sauri fiye da naku aljanin wato gulzum haka kuma idan gulzum ya gaji da tafiya na riga sun zai iya daukar duka ku uku ya ci gaba da tafiya da ku bayan da Elisa da Jafar suka ji wannan batu sai suka dubi juna suka shigo daga can sai Jafar ya dubi bokajin shi cikin biyayya ya ce ya shugaba na mun ji sharadinka kuma mun amince amma muna so kai mana uzuri zuwa gobe domin mu shawara boka jin shanye dariya ce shikenan na amince ku tafi sai gobuwar haka ku dawo min da shawarar da kuka yi na take Lisa da Jafar suka miƙe suka fita daga cikin fadar rike da kwandon tsatsuba fitar suke da wuya boka jin shanye kira sunan aljini Nargas so uku nan take bayyana gaban sa ya na cikin dadabi yace ga ni gare ka shugabana me kake bukata da ni aljini Nargas katan gaske ne domin ku girman sa ya ninka na aljini gulzum sau goma kakkarfan gaske ne kuma a halin yanzu yana kan tsakiyar ganiyarsa ta samartaka ko kadan bai san wani abu wai shi tsoro ba bokaji shin ya dubi nargas cikin nutsuwa yace ban kira ka da komai ba sai dan kai shiri ina son zan hada ka da yata tare da Jafar dan Ruzel ku tafi izuwa jejin kalkin dan ku dauko takobin Magulus ka sani cewa za ku yi wannan tafiya tare da Kulsum na hore ka da ka taimaka musu a duk lokacin da bukatar taimakon ta taso bayan kun samu nasarar dauko ba za ku wuce zuwa birnin Tehran ku shiga kurkukun sarki Lumanu ke karkashin ƙasa ku sare kwadan da aka rufe bakin akwatin nan wanda aka sa aljani markawul sabus a ciki lalle da wannan takobi na sarjis za ku sare kwadan da zarar kun bude akwatin za ku iske wata battar karfi a ciki kada ku kuskura ku bude battar lalle ku zo mun da ita a rufe idan kuwa kuka yi gangancin bude battar nan aljini markahul sabis zai fito ya halaka ku gaba daya yayin da aljini nargas ya ji wannan bayani na ubangidansa sai kawo gorin numfashi ya ce ya na, ka sani cewa ban san dokokin da zan kiyaye ba yayin da muka shiga jejin kalkin haka kuma shiga birnin Tahir ba na karamin shiryayye bane balle ma har mu samu ikon shiga kurkukun sarki Lumanu dake karkashin ƙasa wanda jin wannan batu sai boka jinshin ya bushe da dariya sannan ya ce karka damu zan sanar da ku komai gobe war haka yanzu na sallame ka ka tafi sai goben ka dawo a daidai irin wannan lokaci aljani na riga tsayar su na ce an gama ya shugabana nan take ya bace shi kuma jinshan sai ya murza ɗaya daga cikin zobunan hannunsa take shi ma ya bace a daidai nan ne bokasul bari ya sake nuna allan tsafinsa da sandan nan dake hannunsa sai komai ya washi su gimbiya su masu kare na ganin hoton komai akai to yanzu kun ga komai da idanunku ko saboda haka babu abin da ya kamace ku sai dai ku bi bayan waɗannan yara duk inda za su je kuma ku je kuma duk abin da za su yi a gaban ku da zarar kun ga sun mallaki kubar muftahu zarbil sai ku yaƙe su ku kwace kundin tsatsuba da muftahu zarbil a lokaci guda sa da boka sulbaini ya zo na sa sai wazir kadari ya ce kai sarkin bokaye ka sani cewa daga nan zuwa birnin sin tafiya ce ta shekara ɗari da goma bisa raƙumi ba tare da yada zango ba yanzu ta ya za mu isa zuwa wannan gari kafin su yalisa su tafi jejin kalkin kuma ta ya za mu bi sawunsu sau da kama. ko da jin wannan tambaya sai boka surbain ya tuntse da dariya sannan ya ce ai wannan mai sauki ne yanzu zan haɗa ku da wani aljini daga cikin aljanuna wanda nake matuƙar takama da shi sunan wannan aljini durfas ku sani cewa durfas ya ninka aljini nargas so arba'in a komai haka kuma yana da wani sihiri na musamman wanda in ya so yana iya bacewa ko dan uwansa aljini bai isa ya iya ganin sa ba duk wanda ke zaune a kansa ma zai bace tare da shi idanun bil adama ko na aljan ba zai ganshi ba yana da tsananin gudu da sauri yayin tafiya a cikin sararin samaniya kamar tauraruwa mai wutsiya aljini markawo sabis ne kadai ya fi shi sauri kafin gimbiya sima da kaddaru su kara fadin wani abu tunubo kasubaini ya shafi wani mulmulallen karfe na tsafi sai ga jini durfus ya ratso ta cikin dutsen kogon ya durkusa bisa guyoyinsa a gaban sulbaini ya ce ga na gare ka shugabana ko ce irin bukata yanzu nan na aiwatar da ita boka sulbaini ya murmushe ce maza ka dauki gimbiya tare da wazirinta ka kai su birnin sun, don ku bi bayan su aljini nargas zuwa jejin kalkin ina so ka kasance tare da su har zuwa lokacin da za a mallaki kuban nan ta wa zarbil da zarar hakan ta faru sai ka yaki sa aljini nargas da kwato kundin tsatsuba da kubar wa zarbil ku taho nan gaba ɗaya gare ni ko da jin wannan umarni sai aljini durfus ya sa hannu guda ya suri gimbiya sima da kaddaru ya aza su a bayansa sannan ya yunkura da niyyar tashi sai sima ta ce ka dakata sarkin hanzari akwai sakon da zan bayar a waje ga jama'ata wadda jan haka sai Castle Bane ya ce karki damu ya shugabata ai mun san sakon naki kina so ne ki bar amanar ƙasa a hannun galadi ba ki tafi abinki za mu isar da wannan sako kuma mu ma za mu zuba ido akan harkan mulkin dan kada yi wani abu ba daidai ba yayin da ba kwana Subaina na gama rufe baki Durfas ya buke fuka kansa ya zama haske su masu gimbiya sima da ke zaune a kansa sai suka zama hasken take hasken ya ratsa ta saman ginin kogon dutsen ya fice zuwa sararin samaniya kuma ya bace al'amarin Yalisa da Jafar kuwa bayan sun baro fadar bokajin shan sai gulzum ya dauke su ya maida su cikin kogon nan na Yalisa dake cin bayan gari anan suka zauna kowa ya shiru yana tunanin mafitar wannan al'amari Jafar ne ya fara magana ya dubi Yalisa ya ce anya kuwa ba kya tsammanin cewa mahaifinki ya shirya mana tungun da zai raba mu da kundin tsatsuba ni kam hankali na bai kwanta ba da batun wannan aljini nasa da zai hada mu da shi Elisa ta aje zuciya ta ce abokina ni kai na ban yadda da shi ba to amma ka san cewa halin yanzu ba mu da wani zabi wanda ya fun ba ubanansa haka ne sai dai ai dabara ba ta karewa mai nema karki damu tuni nayi wani shirya zuciyata lalle babu wanda ya sai raba mu da kundin tsatsuba har sai mun gama karance shi tsaf daga farkon sa zuwa ƙarshe ko da jin haka sai Elisa dubi Jafar cikin mamaki tace kai ku wanne irin shiri ne kai mana wanda tunani na da hikima ta su kai kansa ba Jafar ya dariya ce ba kawata ai gadan tsafi kuka fi ni amma ba gadan hikima ba domin kin san cewa mahaifi na cikakken masani kuma mai cikakken basira ke dai kawai ki zuba ido ki sha kallo shin kin manta da kirari na ne ni ne fa hatsabibin yaro mai ta'adin tsiya mugun tsuntsu nake mai shika dubu bai zama waje ɗaya don gudun tsautsayi ni da tsoro mun raba gari ba. da jin haka Elisa ta kyalkyale da dariya ta ce ah gyara maganarka ai akan batun tsoro kai ƙarya ashe ba kai ne kai arba da zakin mahaifina ka furgice ba Jafar ya murmushe ce ai jin tsoro take ba tsoro bane abinda nake nufi anan shine ba na jin tsoron abinda ban gani ba kin sani cewa koda za a gaya min cewa akwai mutuwa a cikin rijiya ba zan ji tsoron shiga ba sai dai idan na shiga na sata da ita Elisa ta murmushi ta ce kwarai ni ma na shaida da wannan kuma na jinjina maka bari ni ma ne maka nawa kirarin sannu Jafar gogon Elisa kura kake ga tsoro kuma gaban tsoro a fagen gaba baka san gudu ba gaishe ka hatsabibi na hatsabibiya hannu bi maganin miya. ko da Elisa ta zo na wannan kirari sai dadi ya kama Jafar ya dakata da ita yace dakata kawata bar ziga na haka kada kai na fashi tunda ya an ce ba kyauta ta kuici ni ma ya kamata na dan wasa ki gaishe ki karama mai babban aiki cece tsafi kuma kin sha tsafi a nono kelkeli yake mai dadin kallo daga nesa da zarar kin matso kusa sai ki zama wuta mai kona gaba kadan zaki zama tauraruwa mai haske duniya sannan da fama yar matsafa sa da Elisa ta ji wannan kirari da Jafar ya mata sai ta bushe da dariya ta ce lalle na yadda ka gaje ki ma sai dai ka sa na do me kake nufi da ni ce tauraruwa da zan haskaka duniya a nan gaba yayin da Jafar ya ji wannan tambaya sai ya ji zuciya ya ce ya ke kawata hakika kin yi mun tambayar da ba zan iya baki amsa ta ba yanzu ki hakuri in lokaci yayi zaki ga amsar da idanunki shikenan zan jira zuwa lokacin yanzu me muka yanke shawara dangane da batun wannan tafiya mu? Jafar ya murmushe ce ai mun gama magana gobe za mu koma ga mahaifinki mu sanar da shi cewa mun amince ya haɗa mu da bawan san Nargas mu tafi zuwa jejin kalkin sauran al'amari ki bar komai gare ni tabbas zan ku da mu daga dukkan wani tarko da makirci na san zaka iya abokina Yalisa ta faɗa sa'a da ta tada hannayenta biyu sai ga abinci da ruwan sha ya bayyana bisa kan wata shimfiɗa da ke gabansu. Elisa ta dubi Jafar ta ce ai sai ka zo mu ci abinci ko a tare da bata lokaci ba suka zauna tare suka wanke hannayensu da ruwa sannan suka hau abinci da ci suna cikin haka ne idanun Elisa suka ciko da kwalla ta fara zubar da hawaye al'amarin da ya matukar tayar da hankalin Jafaru kenan ya dube ta cikin alamun tausayi ya ce yake kawata ina dalilin wannan kuka naki Elisa ta sa hannu ta share hawayenta sannan ta ce ba wani abu bane ya sa ni kuka sai tunowa da mahaifiyata wanda ta rasu tun ban fi shekara shida ba a duniya a ƙoƙarinta na haɗa wani tsafi mai haɗari ya kai aboki na ka sani cewa har yau ina iya tunowa da lokutan da nake zama tare da ita muna cin abinci hakika ta nuna min matukar soyayya kai duk sihirin tsafin da na samu ma daga gare ta ne taba samun sihiri guda ba daga wajen mahaifina duk sa'ad da na zauna zan ci abinci sai na tuno da ita wannan dalili ne yasa ka ganna kuka sa'ad da Elisa ta zo na zancanta sai ta dago kai ta dubi Jafar bisa mamaki sai ta ga shi ma yana zubar da hawaye abokina menene dalilin naka kukan Jafar ya aje zuciya sannan ya ce wani abu ne bani mamaki kusan komai na rayuwarki irin nawa ne ki sani cewa sunan mahaifiyata Zuhura kuma yau shekara guda kenan da rasuwarta lokacin da mahaifiyata ke raye babu irin gatan da bata nuna min ba saboda tsananin san da take mu yasa take ziyartar bokaye don su bincika mata irin rayuwar da zan kasance a ciki duk wajen bokan da muka je sai ya ce da ita danki zai shahara duniya kuma zai karɓi wani bakon addini wanda zai kawar da dukkanin sauran addinai a doron ƙasa amma ki sani cewa ba za ki kai wannan lokaci ba domin ajalinki yana nan kusa sai da muka je wajen bokaye arba'in suna faɗin haka bayanin ɗayan su bai saba da na sauran ba tun daga wannan rana hankalin mahaifiyata ya zuma ta shiga bincike don ta gano irin addinin da aka ce zan karba har ta ya zo bata gano addinin ba ni ma yanzu da nake miki maganar ban gano ba lalle zan ci gaba da bincike da kuma tambaya har sai na gano wannan addini tabbas na san ina da babban aiki a gabana amma sai bayan mun samu nasarar bude kundin tsatsuba sannan zan mai da hankali na kansa haka dai Jafar da Elisa suka ci gaba da hira har dare ya raba su sai bacci ya sace su da ranar tafiya jejin kalkin ta zo bokajin shan ya sa Jafar da Elisa a gaba yana karanto musu dokokin da za su kiyaye don samun nasarar akko ta kubin subject inda ya fara da cewa ina so ku nutsu ku saurare da kyau domin idan kuka mance abu guda ɗaya daga cikin abubuwan da zan lissafa muku tamkar kun halaka ne kafin na sanar da ku dokoki bakwai na shiga jejin kalkim zan fara yi muku bayani akan jejin kalkim da kuma mugulus halayyarsa da ta iyalansa shi dai jejin kalkim ya kasance mai tsananin girma tsayi da faɗi domin daga farkonsa zuwa sa tafiya ce ta kwana arba'in bisa aljini nargas a duk shekara magulus na haihuwar 'ya'ya dubu uku saboda wannan dalili ne jejin ya cika ya batse da ƴaƴansa ko ina ka duba su ne babu masaka tsinke tarihi ya nuna cewa fiye da shekaru dubu baya babu wani mahaluki da ya sai keta ta cikin wannan jeji walau ta sama ko ta ƙasa ba tare da ya zama abincin magulus da iyalansa ba kai sai da ta kai ta kawo cewa magulus da iyalansa sun cinye gaba ɗaya dabbobin da ke cikin dukkanin dazuzzukan da ke kewayensu hatta ƙananan tsuntsaye ba su bari ba yayin da suka ga babu sauran namun daji sai suka hau bushoyi da ci har suka karar da su a halin yanzu ta kai cewa ba su da abinci sai duwatsu da turbaya dan kada yunwa ta kashe su wani babban abin mamaki shine ba su da ikon barin kewayen da suke domin da zarar sun dar mahallin nasu sai iskar wajen ta zame musu guba duk wanda ya shake ta sai kaga jikinsa na tsattsagewa yana rushewa kamar mutum mutumi da aka gina da yunwa ku yi sani cewa tsafi ko karfi baya tasiri akan waɗannan dodanni babu yadda za a yi ku shiga jejin kalcu ba ku fada hannunsu ba amma ku sani cewa ba za su cinye ku ba ɗaya. a duk inda suka kama ku sai sun tafi da ku zuwa ga mahaifinsu magulus da zarar sun kai za a sanya ku cikin wani kejin ice mai tsananin kwari da karfi a kulle za ku zauna cikin kejin tsawon kwana uku ba don komai za a ajiye ku na tsawon wannan lokaci ba sai dan jiran yajin da matan Magulus za ta daka wanda da shi ne Magulus zai amfani wajen cinye ku idan har kuna so ku kuta daga haka sai kun kiyaye dokoki bakwai doka ta farko ita ce kar ku kuskura ku ce za ku yaki waɗannan dodanni doka ta biyu yayin da kuka fada hannunsu kada ɗayan ku ya sake magana da ɗan uwansa haka kuma tsawon kwana uku da za ku yi a cikin kejin ice kar ku ci ko ku sha duk abin da suka kawo muku koda ko kuna jin kamar yunwa da kishirwa za su kashe ku doka ta hudu ita ce kada ku jarraba aiki da tsafi abu na biyar duk sa'ar da dodannin nan suka zo suna kallon ku ku kui da kai kasa kar ku dinga hada idanu da su abu na shida shine akwai wata bishiyar zinare a jiya a kofar gidan Magulus dab da inda kejin da za a sa ku yake kullun da safe ku yi sujjada ga wannan bishiya tsawon kwanaki uku abu na ƙarshe shine ranar da za a fito da ku daga cikin kejin nan dan a cinye ku kada ku yi gardama fita da zara an zo gifta da ku ta gaban bishiyar nan ta zinare sai ku daga kai sama ku dubi ganyayyakinta kuna yin haka ganyayen za su zuzubo ƙasa ba adadi iyakar ganin mutum da faruwa haka gaba ɗayan dodannin nan za su kame su zama gumaka har uban nasu mugulus da matarsa to sannan ne za ku samu damar shiga cikin gidan mugulus don ku ɗauko takobin sarjis ku shiga zuwa cikin gidan kai tsaye ba da jin tsoron komai ba za ku iske dakuna ɗari uku a ciki wannan na bin wannan wannan na bin wannan ku ratsa ta cikin su har ku isa ɗaki na ƙarshe a cikin wannan ɗaki ne za ku tar da kokunan kawunan bil adamu burjik ba adadi waɗannan kokunan kai ne na iyakar bil adaman da dodo gulus ya ci a duniya a jikin bangon gabasin ɗakin daga sama za ku ga takobin sarjis sakala a jikin wata kusa wannan takobi an yi ta ne da sassan kashin bil adama tsawonta bai wuce bi ba amma tana da matukan nauyi inda za a tara mutum 100 sadokai majiya karfi ba za su iya daukar ba amma idan kuka dauki kokon kai guda daga cikin kokunan kaunan bil adaman da ke dakin kuka jefa takobin da shi shikenan kun kare alkadar nauyinta kowa daga cikin ku zai iya daukar kuna daukar takobin sai ku hanzarta fita daga cikin gidan ku yi ta tafiya da kafafunku ba tare da kun buge gunki guda ba daga cikin gumakan nan har tsawon sa'a guda sannan ku haye bisa kan aljani na ragas ya tashi da ku sama ku bar wannan jejin na kalkin ku sani cewa idan kuka kuskure kuka bugi gunki guda na dodannin nan har ya faɗi ƙasa take za su tashi gaba ɗaya su kama ku su da samu kuwawa wani ma ko ɗigon jinin ba zai samu sa'ad da bokajin shin ya zo na zancensa sai hankalin yale ya tashi ta dubi Jafar ta ce abokina ka ji fa irin hadarin da ke cikin jejin kalkin yaya zaka iya zuwa Jafar ya murmushi ya ce ai ko da hadarin ya linka haka sau goma ba zan sauya ra'ayina ba ya kai wannan boka ka sani cewa na fito da shiri na ba gudu ba ta da baya kai nake jira kawai ke kuma kawata idan kin kare da wannan tafiya ki zaman ki na hutashe ki amma ne muke alƙawarin lalle zan dawo gare ki bayan na samu nasarar ko kuban nan ta mutawo zarbi da jin wannan batu sai Lisa ta ji kamar an cire mata dukkanin tsoron wani abu dake doran kasa kawai sai ta ce lalle ka sun ƙara min ƙwarin gwiwa babu makawa da ni za a yi wannan tafiya tana gama faɗin haka ta juya ta dubi mahaifinta ta ce ya kai abba ga mu gare ka sallama mu muka mu gaban mu